Otra noche de desvelo. Y esto no funde a cualquiera. Vivo mi peli modelo. Y cayó a todos sus fecas. Solo escribo y lo rapeo. yendo solo con mis negros. Llegando a la discoteca saliendo aquí de mi encierro. He roto las reglas que no son de mi agrado. Sabes que no sos bueno, no es que tú te salado. y ando aquí por mi madre, pa' que ella no trabaje. Vale más la familia que un puño de diamante. Lo aprendí de morro y es que eso es muy valioso. Cuando estoy con la nena puedo ser muy jarioso. El chamaquito alegre de este lindo pueblito. Puedo ser la gran cosa, más nunca el más bonito. El más bonito. que la bailes, también pa' que la cante fumando buena hierba en el pueblo de Valles, que viva la bandera, que siempre está pendiente, representando todo mi pueblito vallense. Poco conocido, pero muchas metas tengo, de todo lo he vivido y para nada que me ofendo. Salud por esta vida que me tiene prisionero, de amar a la música hasta que me esté muriendo. Yo a veces hago himnos, lo mismo de amuleto, querer a dos princesas y que me ves entiendo, muchas Para el que me quiere le doy todo mi respeto. Son valores buenos que me enseñó mi abuelo. Dios bendiga mi ciudad y que me cumpla el sueño. Director del agua Azteca para todo el mundo entero.